quinde chiaro in cun esperanto. Facte, pli ol quinde chiaro in, char mi partoprenis unuan cursom, dum mi studis, en la iaro 1963 au 64. Sed mia scio pri esperanto devenas de mia frua infanaggio. Mi havis pra avinon, kiu naskigis ancorau en decnaua iarcento en Varsovio, do en la tempo kiam vivis Ludovico Zamenhof. Kiam mi havis quin au ses jaroin, mia cara pra avinio racontis al mi pri miracla lingvo, kiu ebligas paroli cun homoi en tuta mondo. Tiu lingvo nomigas Esperanto, si diris. Mi forgessis tiun raconton, sed dum miei studiaroi en Varsovia Universitato mi egvidis annoncom pri curso de Esperanto. Mi tui rememorigis mian avinon, cae mi aligis por la curso si avido. La lingvo evidentigis belsona cae facile lernebla, kai mi frequentis tri monatan bazan curson. Kia mi revenis post la studoi al mia loc urbo Elenia Gura, mi trovis esperanto klubon kai mi regule visitadis gin, kai mi ec amicigis cun la clubanoi. Tiu tempe estis malfacile voyagi exterlanden, sed nia presidanto – invitis grupom de cehai esperantistoi el la urbo jablonec nat nisou. Tiam mi havis unuan okazon paroli esperante cum exterlandanoi. La babilado estis mallerta cae plena de eraroi, tamen successis. Ni kelk foje visitadis miein amicoin en jablonec, cae mi giuis pri amica etoso. Pli poste mi palto prenis un in congresso en Toruin in can essa en Sarajevo. Dank al miei france correspondantoi mi voyagis al franzuio. Unuan uan foio mi egvidis landon mal antau la fera curteno. Miei amicoi estis tregas temai cae montris al mi Parison cae la circauajon iliei familiano invitis min al suda Francujo. Ciam mi edzinigis, mia edzo decidis lerni esperantom. Eble li resignis, ciam ni ex edzigis. Ciam mi restis sola cul malgranda infano, mi ne havis tempon por voyagioi, cae rencontigioi, sed miei amico regule sendis al mi heroldon de esperanto. Mi parolis esperante al mia filino, cae mi legis por si mal longe racontoin en la internazia lingvo. Mi estis felicia, ciam si diris unuan esperanto vorton. Cucco! Si parolis pli cae pli, Si lernis calculi per malgranda poemo. Uno, du, mia, su, tri, quar, quin, ser, tu, min, ses, sep, ok, blanca, kok, nau, cai, dec, la bocco faras, mek, mek, mek. Coloroin si lernis per la poemeto. Blanca estas saumo mara. Verda estas musc arbara bruna estas kverka glano, blua estas flor ceiano, lila estas camp erica, nigra estas kato mika. Sed kiam si havis fin jaroin, alvenis criso. Ium tagon anio demandis, Panio, kial ni interparolas malsame ol miei amikinoi? Mi clarigis, che ni parolas esperante, dum la amicinoi parolas pole. Unue si ege miris, pos la cerbumado si decidis. Mi ne volas paroli esperante. Cai si consequente mal consentis paroli. Do si cabeis, bedaurinde. Nun si comprenas esperanton, se si ne usas gin active. En mia vivo ocasis revolucio, ciam mi lernis usi computilom. En la reto mi trovis novain amicoin, informoin, legajoin. Ium tagon mi interconatigis con sveda esperantisto. Li estis tre interesa babilanto, ni trovis multa in comuna interesidoin, li astio pri diversai temoi estis impona. Dum quelcae monato ni vere interamicicis. Mi invitis lin al mia lodloco, loco, cae ni pasigis interese du semainoi. Post quelca tempo li refoie al venis, cae li restis cun mi. Tiel do esperanto farigis mia hem lingvo. Ien mina esperanto vojo. Gi estas longa kai eble interesa por vi. Sur tiu ci vojo mi rencontis interesa in homoin kai locoi. Pli largigis mia pens horizonto. Mi ce estis eventoin foie cortusain, foie amusain au malagrablain. Ili estu temo por alia raconto.